Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę w twoim ciele Może dziś nie zrobię nic głupiego, chociaż nie wiem Żyjemy raz, wietrzymy jakby to raz był Wyścig mi lokacje, patrzymy w te same gwiazdy Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie Pokój pełen pokus, pokój pełen lodu Ona kiedy wchodzi tworzy pokój pełen wzwodu Przepraszam za słowa, ale kurwa powiedz jak mam się zachować Kiedy wchodzi taka sól Klub patrzy na mnie cały klub Ona pyta czy ją kocham, mówię, że nie Serce pękło w pół, a więc muszę zabrać Serce pękło w pół, a więc muszę zabrać dwie Tysiąc złotych zmienię w milion dla gangu A gram w tobie Ona zrobi wszystko dla gangu Chodź zabrać żonę Tonę, tonę, tonę, w twoim ciele Może dziś nie zrobię nic głupiego, chociaż nie wiem Żyjemy raz, więc żyjmy jakby to raz był Wyścig mi lokacje, patrzymy w te same gwiazdy Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez drip Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie A, B, C, D, E, F, G, T, R M SMS i BDSM BRTDZ BDG 2115 SBM Ona chce to na masę Ona chce to naprawdę Mam masę tak jakby słuchała blachy Ona chce tak jakby szukała taty. FPS Forza ponad szmaty I nie czytam poradników jak dziś można być bogatym Tylko robię swoje Nim wyszedłem z bloków to mój ziom pogonił tonę, tonę, tonę chociaż nie wiem Żyjemy raz, więc żyjmy jakby to raz był Wyścig lokacje, patrzymy w te same gwiazdy Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez trip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez trip. Tonę, tonę, tonę, tonę, tonę to przez ciebie